because we all are greedy creature นั่นเป็นเพราะว่าเราเรามีความโลภอะค่ะเราเป็นสัตว์ที่มีความโลภ when we practice we can't practice meditation with desire with expectation ในการปฏิบัติธรรมเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมด้วยความโลภหรือว่าด้วยความอยากค่ะ r e d u a t i o n object is not of the defilements, just of the sati and panya. อารมณ์อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติและปัญญาค่ะ The mind that is greedy greedy mind have no sati no panya จิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะจิตนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาค่ะ That's why always keep maintain calmness of the mind with calm mind we can practice properly ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดำรงรักษาความสงบแห่งจิต Calm mind is ready for meditation practice. ความสงบแห่งจิตนี้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรม That's why always relax the body and mind before starting mindfulness of breathing meditation. ดังนั้นท่านจึงท่านจึงควรที่จะผ่อนคลายทั้งกายและจิต ก่อนที่ท่านจะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานค่ะ So when we focus on the in breath and out breath from where it is touching, we need to focus on the breath naturally as it is We should not follow inside we should not follow outside just from where it is touching ท่านไม่ควรจะตามลมหายใจที่เข้าไปในกายและไม่ควรจะตามลมหายใจที่ออกไปนอกกายแต่ว่าให้กำหนดจิตดูลมณจุดที่กัดลมเรารู้สึกว่าลมกระทบค่ะ so when we breathe in focus in there note in when we breathe out focus in there note out เมื่อเวลาที่ท่านรู้สึกว่าลมลมผ่านเข้าใช่ไหมคะ ณณจุดที่กระทบ ท่านก็ให้บริการว่าเข้า เมื่อเวลาที่ลมออก ณจุดที่กระทบ ท่านก็บริการว่าออกค่ะ so if we can maintain focusing on it longer time we can develop concentration เมื่อสามารถกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้นานขึ้น เราก็สามารถเจริญสมาธิได้ When we practice anapana meditation we should not breathe purposely make it stronger and make it strong and obvious และในการเจริญอานาปานสติ ไม่พึงทำลมหายใจให้ไม่พึงจงใจหายใจเข้าออกให้แรง so when we practice mindfulness of breathing meditation, for sure wandering thoughts will arise. แล้วก็ในการกำหนดรู้ลมนั้นเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้น Because mindfulness is not strong yet that's why my wandering thoughts may arise และเพราะเหตุว่าสมาธิยังไม่มั่นคงสติสติยังไม่มั่นคง ความคิดฟุ้งซ่านจึงเกิดขึ้น Before I have also practiced vipassana what you have done too when we have wandering thoughts we pay attention it as thinking thinking thinking but now keep in mind you are going to practice a second training that's why when you have wandering thoughts please don't pay attention mm-hmm. just focus back on the breath พระอาจารย์ก็กล่าวว่าท่านก็เคย ปฏิบัติแบบที่หลายท่านคงจะได้ปฏิบัติมาคือ เมื่อความคิดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอ แต่ตอนนี้พึงรู้ว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกำหนดความคิดตรงนั้นเพียงแต่กลับมาที่ลมหายใจ because to be able to develop concentration we need to develop one pointed mind เอกกตา ในการในการเจริญสมาธินั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้เจริญในสิ่งเดียวคือให้เกิดเอกคตาจิต because Buddha said เอกคตา is samadhi พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอกคตาคือสมาธิ so practically if we pay attention to wandering thoughts or any other obvious thing have we one pointed mind or not และในทางปฏิบัติแล้วหากเราตามรู้จิตที่คิดอยู่นั้น เราสามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้หรือไม่ ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรเอาใจใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เอาใจใส่แต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียว ที่เท่าที่สามารถทำได้ so So wandering thoughts arise, don't follow, just focus back on the breath. Whenever wandering thoughts arise, as quick as possible, gently focus back on the object. โดยเหตุนี้หากจิตนั้นแล่นออกไปก็แล้วก็รู้ก็ให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจหากฟุ้งซ่านอีกก็กลับมาที่ลมหายใจอยู่เช่นนั้น Sometime after 20 minutes or 30 minutes we may feel pain or numb, either left or right side of our knee. อ๋อแล้วก็อาจในในในช่วงระยะ20-30 So in the beginning, initially it is a little bit. So please please ignore. Don't pay attention. Just focus on the breath mindfully. และหากอาการเช่นนั้นเกิดขึ้นก็ไม่มันอาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดิม If we can focus well the pain or numb feeling will reduce or may disappear ถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะมีสติกำหนดลมได้ดีแล้ว อาการชาและอาการปวดนั้นก็จะค่อยๆลดลดน้อยลงหรือว่าหายไปเลย As you all know we have done before When we feel pain or numb, we pay attention it as pain, pain, pain. If we do so practically, we cannot develop de- one-pointed mind, so we cannot develop concentration. ตามที่หลายๆท่านที่ได้ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดแต่ว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนอ ซึ่งวิธีการนั้นไม่สามารถที่จะนำให้ท่านเกิดเอกคตาจิตได้ค่ะ because of this reason so if we if the pain or numb feeling doesn't disturb your focusing just ignore and continue practice focusing on the in breath and out breath และถ้าอาการชาหรืออาการปวดนั้นยังไม่มาก ยังไม่มากเท่าไหร่ไม่ไม่ได้รบกวนการกำหนดของท่าน ก็ขอให้ท่านไม่ต้องไปใส่ใจที่อาการชาหรืออาการปวดนั้น ให้ใส่ใจกำหนดรู้อยู่แต่ที่ลมเข้าหรือลมออกในจุดที่กระทบ but sometimes because of weakness of mindfulness because we could not maintain focusing on the breath longer time pain feeling it becomes stronger it d i s t u r b our focusing it is a time to change your sitting posture แต่ถ้าเมื่อใดที่สติในการกำหนดรู้ลมหายใจ นั้นไม่ไม่มีพลังเพียงพอบางทีอาการชาและอาการปวดก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนถ้าเผื่อว่าท่านทนไม่ไหวแล้ว ก็เป็นเวลาที่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนขาได้ค่ะ If we do against that very pain feeling we need to breathe very strongly. Only then we can do. This is not the right way. This is wrong. ซึ่งถ้าท่านยังฝืนที่จะนั่งต่อไปโดยไม่เปลี่ยนขาทั้งนั้นที่ท่านปวดมาก ก็จะทำให้ลมหายใจของท่านแรงมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอะค่ะ According to the Buddhas, Buddha said, if you know that it is beneficent to stretch your hand or to stretch your feet. Stretch. Or if you know that you need, it is beneficent to, uh, how to say? So we should do. พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าเราเราควรจะรู้รู้การอันควรว่า mm. เมื่อไรที่เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเช่นถ้ารู้ว่ามีประโยชน์ ถ้ารู้ว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นมีประโยชน์ต่อเราเราก็ควรพึงที่จะทำได้ค่ะบางทีไม่มีประโยชน์ เพราะว่ามีมีอุบัติมี habit อุปนิสัยมีนิสัยนิสัยนิสัยที่ อยากจะเปลี่ยนบ่อยๆอันนี้ไม่ดี another thing. In time of the Buddha, one Brahmin, I think, he approached the Buddha and he asked a question. ในสมัยพุทธกาลได้มีพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา he, he mentioned his opinion. He expressed his opinion. opinion. Um, he said Buddha I have this opinion with sukha we cannot attain sukha with dukkha only we can attain sukha how about Buddha's opinion พระผู้นี้มีความเห็นว่าด้วยสุขะไม่ด้วยด้วยวิธีสุขไม่สามารถที่จะได้บรรลุความสุขด้วยความด้วยความทุกข์เท่านั้นจึงจะได้จึงจะสามารถบรรลุความสุข ไม่ทราบว่าพระบรมศาสดามีความคิดเห็นอย่างไร The Buddha said yes before I was enlightened Buddha. I have the same opinion. พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า But because of this reason he had practiced severely for six years ด้วยเหตุด้วยเหตุผลนี้ พระบรมศาสดาได้ได้ปฏิบัติแบบอัตกิงมาฐานุโยกทรมานตนเป็นเวลานานถึง 6 ปีค่ะ so we need to avoid two ways ดังนั้นดังนั้นพระบรมศาสดาตรัสสอนว่าเราควรจะหลีกเลี่ยง ทางสุดตรงสองสองทางคือการมาสุขันลิการนุโยกและอัตกิมัฐานุโยก so only with sukha can attain sukha ด้วยด้วยการดำเนินด้วยความสุขจึงจะได้บรรลุความสุข so because of this reason when you are going to practice anapana meditation, if you feel pain, don't endure until you, you feel very, very pain. You need to change your sitting posture when you know that it is beneficial to change. ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ในการที่ท่านเจริญอนาปานสติถ้าเผื่อว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นจนท่านทราบว่าท่าน ไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้ว ท่านก็ควรจะรู้การที่ท่านจะเปลี่ยนขาว่า ถ้าท่านเปลี่ยนแล้วนี่จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เกื้อกูลการปฏิบัติของท่านท่านก็ควรจะเปลี่ยนขาค่ะ When you change change slowly mindfully focusing on the object โดยที่การเปลี่ยนนั้นขอให้ท่านขยับขาช้าๆ แล้วก็อย่างมีสติ โดยที่จิตยังคง มีสติอยู่ที่ลมหายใจ In the beginning if you sit in this way and if you change this way also you can overcome too พระอาจารย์ได้แสดงท่าให้ดูว่าอย่างเช่นท่านนั่งเรียงขวาเรียงเรียงขานะคะ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากขาด้านในไปอยู่ขาด้านนอก เช่นนี้ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดไปได้ค่ะ so another thing If you have a lot of wandering thoughts, the commentary says, commentary give an suggestion to use counting method. และเมื่อท่านเผชิญกับความคิดฟุ้งซ่านอัตถกถาก็ได้ให้คำแนะนำว่าท่านอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจได้ค่ะ So when you have a lot of wandering thoughts, you can use in, out, one, in, out, two, in, out, three, in, out, four, up to eight. Maybe not less than five, not more than ten. But so we taught to count up to eight for Eightfold Noble Path. ในในการนับก็ให้ท่านนับเข้าออกหนึ่ง เข้าออกสองเข้าออกสามเข้าออกสี่เข้าออกห้าไม่ให้นับต่ำกว่าห้าและไม่ให้นับเกินกว่าสิบแต่ที่พระอาตยาแนะนำให้นับถึงแปดเพื่อที่จะเตือนว่าขณะนี้ท่านกำลังเจริญอริยมรรคมีองค์แปดค่ะ so if you are going to use counting methods your main object is in breath and out breath. Without knowing in breath and out breath, many meditators they use counting method. By doing so, it causes a lot of wandering thoughts arise. ในการใช้วิธีนับนะคะผู้ปฏิบัติบางท่านไม่ได้มีสติอยู่ที่ลมหายใจ แต่ไปไปมีสติอยู่ที่การนับ ซึ่งทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านมากขึ้น ดังนั้นในการนับเข้าออกหนึ่งก็จริงแต่ว่าสติของท่านต้องอยู่ที่ลมหายใจค่ะไม่ได้อยู่ที่การนับ so with, with, with, without knowing the breath if we count when we are breathing in and breathing out we will think that's why if we know in breath and out breath knowingly if we count it is very beneficial ในการนับ เมื่อท่านมีสติกำหนดรู้ที่ลม เข้าและลมออก การนับนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านเพราะว่าเพิ่มสติ Anytime if you know that now I can focus without counting at that time you can stop counting และเมื่อถึงเวลาที่ท่านรู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านซาลงไปแล้ว และท่านรู้สึกว่า ตอนนี้เป็นเวลาที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องนับแล้วท่านก็จะท่านก็สามารถที่จะหยุดนับได้ค่ะ Anytime you need to use counting method you can use too และเมื่อใดก็ตามที่ท่านปรารถนาที่จะใช้วิธีการนับ ท่านก็ใช้วิธีการนับได้ค่ะ So when we are developing anapana concentration we need to focus on the breath in every four posture และในการเจริญอาณาปานสติ ท่านจำเป็นที่จะต้องเจริญอาณาปานสติในทุกอิริยาบถค่ะไม่ว่าจะท่านจะนั่งยืนเดินนอน In every four postures train your mind just to focus on the breath not on any bodily action และในในอิริยาบถต่างๆ ขอให้ท่านกำหนดจิตอยู่ที่ ลมหายใจไม่ใช่กำหนดที่การเคลื่อนไหวของกายค่ะ so after you have developed concentration successfully as the Buddha said you will know you will see the four noble truths as they really are และหากว่าท่านสามารถที่จะ จริญสมาธิสิกขาได้ประสบความสำเร็จ ท่านก็จะสามารถได้รู้และเห็นพระอริยสัจสีตามความเป็นจริงค่ะ When you can develop concentration I will teach you how to know and see the four noble truths และเมื่อท่านเมื่อถึงเวลาที่ท่านสามารถที่จะเจริญสมาธิสิกขาได้เป็นผลสำเร็จ พระอาจารย์เรวตะจะสอนให้ท่านได้รู้พระอริยสัจสี่ต่อไปค่ะ May you all be able to practice sila samadhi panya with faith on Buddha Dharma พระอาจารย์เรวตะ ขออำนวยพรให้ทุกท่าน สามารถที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญา ได้ด้วยศรัทธาในพระบรมศาสดา และพระธรรมของพระบรมศาสดาค่ะ and sangha และด้วยศรัทธาในพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ค่ะศรัทธา sangha หมายถึง สังกัดที่กำลังสอนโดยตามตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือมีศรัทธาต่อ พระสงฆ์ที่สอนตามพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาค่ะ May you all realize Nibbana in this very life ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายได้ เห็นแจ้งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ค่ะ